บุ๊กทูสี่สิบการสอบถามทาง perguntar o caminho ขอโทษค่ะ desculpe ช่วยดิฉันทีได้ไหมคะ você pode me ajudar แถวนี้มีร้านอาหารดีๆ ไหมคะ Onde há um bom restaurante? เลี้ยวซ้ายที่หัวมุมค่ะ Vire à esquerda na esquina. ต่อจากนั้นตรงไปอีกนิดค่ะ Depois, siga em frente por um tempo. ต่อจากนั้นเลี้ยวขวาแล้วไปอีกหนึ่งร้อยเมตรค่ะ depois vire à direita e siga por 100 metros คุณสามารถไปด้วยรถเมล์ก็ได้ Você pode também pegar o ônibus คุณสามารถไปด้วยรถรางก็ได้ Você pode também pegar o bonde คุณขับรถตามดิฉันไปก็ได้ Você pode me seguir com seu carro ดิฉันจะไปสนามแข่งฟุตบอลได้อย่างไรคะ Como chego ao estádio ข้ามสะพานไปค่ะ Atravesse a ponte ลอดอุโมงค์ไปค่ะ Atravesse o túnel ขับไปจนถึงสัญญาณไฟแดงที่สามค่ะ Siga até o terceiro semáforo.